تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والاحزان تعلمنا دروس الخير تعاهدنا على الايمان تصافينا وصرنا اخوان تركنا الهم والمسلمين وعلى اله وصحبه اجمعين مثل ما تقول شنو صلاه عن جزء هولندا نحتاج متى لك يفيك سنه Ova pravila važe svugdje, braćo barek Allahu, barek Allahu Zatim ovdje kaže naš šejh Al-Qaida Al-Thalitha min al kubra Treće pravilo od velikih pravila El-Jahinu la bi bišek. Ubjeđenje se ne otklanja sumnjom. Ubjeđenje se ne otklanja sumnjom, odnosno sumnja ne može srušiti ubjeđenje. Nikada. Dakle, i to je osnova, to je to pravilo. Jer često možemo da vidimo ljudi posumnja da li je izgubio abdest, posumnja da li je ovo, posumnja. Ta sumnja apsolutno ne smije, ne interesuje. Jer ako se budeš, dakle, sa tom sumnjom stalno borio i jel bahćo, onda se to više, onda to više nije sumnja, već su to vesvese. Čovjek koji po nekoliko puta vraća se i uzima abdest. Uzme abdest, Osnova da si ti uzeo abdest, tako? Ubeđen, si da si ga uzao. Ako posumnjaš da nisi opron jedan prst ili između prstiju, ne, ne, ne smiješ se vraćaš tome. Ali toga ima puno. Svatate ovo, barek Allahu, fikum. Zatim kaže šejh, wa min adilati hadhihi al-qaida qawluhu subhanahu wa ta'ala inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Dokaz za ovo pravilo da ubjeđenje ne može sumnja oboriti niti srušiti jeste govor Allaha te bare kada kaže uistinu sumnja ili mišljenje la yugni min al-haqqi shay'a kod istine nema apsolutno nikakvog značenja. Inna zanne la yugni min Mišljenje tvoje ili sumnja kada se o istini radi ne koristi apsolutno ništa. Dakle, ne može tvoje mišljenje ili tvoja sumnja zato što nešto sumnjaš da je to dokaz. Nije dokaz. Koliko od vas je čulo bareka lautiku? Dakle, ne morate odgovoriti. odgovoriti. Ali koliko je ljudi reklo, mislim ja da je on i on, da je taj taj uradio to. Ili ja mislim da je on to i to rekao. Ili ja mislim da je sve ovo poteklo od njega. Ali sve se to vraća na šta Mislim. Dakle, na, sumnju, na nešto što, što ne znaš. La haule vera kuvete ila billah. Subhanallah. I također, dakle, dokaz je govor Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve selleme, dakle, ovaj hadis u dva sahiha, kao što vam je poznato, kada se čovjek požalio Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi ve selleme, da, dakle, da mu dođe misao u namazu, pa sve misli, jel, da je iz njega izašlo nešto. Dakle, da da iz njega izašlo nešto, dakle u namazu, pa mu kaže Allahu poslanik on odnosno odgovara tajem pa kaže lajan sarif, hata jesma sauten, au jeđidu rihan, nemoj da napusta namaz, dakle nemoj da prekida namaz, da izađeš iz namaza, sve dok ne čuješ zvuk ili ne osjetiš neugodan miris. Dakle, sad si ti u namazu, znaš da si u zabez. I počeo si s namazom i nešto si rasto, jel? Ne smiješ da napustaš namaz. To rasto, se ovdje ne broji ništa, već se broji šta? Tvoje ubeđenosti uz je Jel tako? I ta je to ubeđenje da si uz ne može da sruši osim ubeđenje koje je jače od njega. Da si čuo zvuk ili da si osjetio neugodan miris. I ovo ne važi, dakle, samo u ovoj meseli. Ovo važi, braćo, u svemu. U svemu ovo važi. Dakle, u svim fikskim poglavljima. Svatate ovo. Dakle, ja sam ovo, dakle, ovo pravilo spominjao i prije kad smo, dakle, imali predavanja iz akide, na primjer. Kada čovjeka smatraš muslimanom, dakle smatraš ga muslimanom, zbog njegove majštine, ušao je džamiju i klanjao. Ušao je u džamiju i vidio si ga klanja. On je za tebe musliman. I to je jekin. Izgradio si svoj stav prema tom čovjeku na, ubjeđenju. Ubjeđen si da on musliman. Jeste. Ako bi se šta nakon toga desilo, na primjer dođe ti neko i kaže ja sam čuo ili meni su pričali da je on rekao riječi kufre ako to nije jekin, da je jači od onog prvog jekina, a to je da je on musliman kod tebe, to se zove šek sumnja koja se odbacuje. I nikako ne može da ga proglaziš nevernikom. Zbog čega? Zato što je ubeđenje svoje da on musliman jače. Svatate. I sada dođe neko i kaže, taj šek je nevernik, taj daje je kafir. Kako to možda kažeš ako si ga proglasio musliman, ako on musliman za tebe i ubeđen si da je musliman? Kako možeš bez dokaza da, da kažeš tako nešto? Kako možeš da kažeš, jer sve to što kažeš je sa Sumnja. Svatate ovo, barek Allahu fikum, la haula vera kuvete, illa billah. Takođe hadis u muslimu, kada kaže Allahu poslanik sallallahu alihi veseleme, Iza šekke ahadukum fi salati, felem jedri kem falla, thalatan au arba'an, fel jesrihi šekke, wal jebni ala ma istajqan. Dakle, kada neko od vas posumlja u svome namazu koliko je, pa ne zna koliko je klanjao, tri ili četiri rekata, neka odbaci sumnju, neka odbaci sumnju i neka, neka nadogradi na, čemu, na ubjeđenju. Dakle, ne znaš sad, jesi li klanjao tri rekata ili četiri? Ne znaš. Ne zna, dakle, klanjaš u namazu i ne znaš jesi li klanjao tri rekata ili četiri rekata. Šta si ubjeđen 100% da si klanjao? Tri. Dakle, tri si ubjeđen da si klanjao. Ali onaj četvrti ne znaš, možda jesi, možda nisi, sumnjaš. Onda ćeš da šta? Da, da, dakle, da svoj stav izgradiš na ubjeđenju. Klanjao sam tri rekiata. I to sam ubeđen. Onaj četvrti sumnjam. Možda si ga stvarno klanjao. Možda si klanjao četiri rekiata. Ali sumnjaš. Za tri si ubeđen, a za četiri nisi. Dakle, šta? Odbacuješ sumnju i nadograđuješ se na... Isto to važi kada posunjaš jesi li klanjao četiri ili pet. Ha? Ili četiri ili pet. Šta je ubjeđenje? Četiri bare kalaufikum. Jel tako? Da li sad da predam selam ili da ustanem da klanjam još jedan? A? Četiri sam klanjao, ali ovaj peti možda treba da ustanem. Izgrađuješ uvijek na ubjeđenju, a odbacuješ uvijek sumnju. Svatate? I ova sumnja je najveći problem koga? Današnjih muslimana. Ova sumnja. Zašto? Zato što svoje stavove izgrađuju na toj sumnji. Odnose prema muslimanima izgrađuju na toj sumnji. Sretneš čovjeka Dakle, ja sam to doživio, ja sam Bila I umalo, subhanala, me nije spustio na taj stepen, subhanala. Hodam novim pazarom i sretnem čovjeka sa bradom. ja gledam njega, on gleda mene. ja prođem i on prođe, niko nikome selam ne nazove. Zbog čega? Zbog ove sumnje, umjesto da izgradim stav na objeđenju da je on musliman i da mu ja kažem selam alaikum, briga mene šta, kakav je njegov stav o meni. Moj stav prema njemu je da njegova vanština čovjeka muslimana koji obožava Allaha te bare tala. Svatate. I onda odmah čim se sve drugog prišao se rekao salamu Kako si? Allahu ekber i onda se ja svojim putem. Svatate. La haule vela kuvete ila Međutim, ovdje se radi o čemu? O sumnji. Stalna sumnja. Neko će ti odmah reći, on možda jeste vanštinski musliman, ali on nema pojma o akidi. Allahu ekber, pa zar ne sudimo mi vanštinski? Zar ne sudimo mi po vanštini čoveku? Vanština mu je da je šta sunija. Drugo je kad sretneš čoveka sa dugom bradom, ali isto tako sa dugim pantalonama koji se vuku po zemlji. Jer je to svojstvo za derviše. A za nije za sunije. Sunije ima dugu bradu, a kratku odjeću. A derviši imaju i duge brade, i duge brkove, i duge pantalone, i eventualno cigaru. Zata se ovo barek Allahu. A? a sve ovo musliman uči kroz dakle, kroz, kroz praksu, alhamdulillahi, rabil alemin. zatim ovdje šest spominja, pa kaže, emma delilu al akli, a što se tiče razumskog dokaza za ispravnost ovog pravila jeste, ta inna li jakine akva mine šek, zato jer je ubjeđenje uvijek jače od sumnje. Ubjeđenje je uvijek jače od sumnje, fela jenhedimu li jakinu bi šek. I nikada se ubjeđenje ne može srušiti sa, sa sumnjom. Barek Allahu fikum. zatim on ovdje pojašnjava pa kaže šta, šta znači u stvari ubjeđenje. Ubjeđenje znači tu tumaninetul kalbi ala hakikati šeji. Dakle, da je tvoje srce smireno, da je ta stvar, dakle, da je to, su, to, suština stvari. Dakle, tvoje srce je smireno, da je to tako. Kako glasi ajet? Afillahi šek, zar u Allaha ima sumnje? Zar se sumnja u postojanje Allaha te barek Dakle, šek, sumnja je suprotna ubjeđenju. Kada ti neko kaže, nema Boga osim Allaha. To je stvar dakle, kod koje tvoje srce apsolutno Dakle, nema kolebanja. 100% si ubijeđen u to i tvoje je smireno da je to suština i da je to istina. Da nema Boga osim Allaha te bareke. Svatate ovo bareke Allahu fikum. Alhamdulillahi A zatim kaže, a, a sumnja, dakle, šek jeste šta? Kolebanje. Ili kada imaš dvije strane, ne možeš da daš prednost jednoj ili drugoj, već su na istom stepenu. Kad se kolebaš kod neke stvari, možda jeste, možda nije, sumnjaš. Na sumnji se ne izgrađuje ništa. Sumnja nikada nije bio dokaz u islamu, niti može da bude dokaz. Ako nešto sumnjaš, onda zna da je to šta, da je to stvar koju moraš automatski da odbaciš. Sumnja mu nekog brata. Priča se za njega da je špijun. Priča se za njega da sarađuje sa obaveštenom. To su sve sumnje. Dajte dokaz da spustimo dokaz i da izgradimo stvar na ubjeđenju. Je tako? A to sumnja se, to se kod nas ne prima i ne smijemo nikad to da primamo, a istina je i vi morate da priznajete da često upadamo u tu sumnju i uzimamo je, uzimamo je za dokaz, a nikako to ne smije da nam se desi laha haule vera i illa billah. Nam. Taj. Pa im kaže šejh, dakle, značenje ovog pravila kod učenjaka fika jeste da stvar u koju si posto ubijeđen ne može se nikada otkloniti osim sa jasnim dokazom koji je jači od prethodnog nam. I ne može se nikada to uvjeđenje oboriti i skloniti zbog tvoje ili nečije ili nečije sumnje nam. Ili, ako si sto posto ubeđen da se nešto nije desilo, onda ga ne možeš sa sumnjom izgraditi. Kao, na primjer, ubeđen si da si se tek probudio, dakle, tek si se probudio, što znači da nisi, mo, mogao da uzmeš abdest. U tom vremenskom periodu nisi uzao I onda dođeš i kažeš, pa možda sam ja uzo abdest. A ja sam zaboravio. Ne, sto posto da ga nisi uzeo. I to što sumnjaš jesi ili nisi, nisi uzeo. Isto tako kada znaš da si uzeo abdest. Međutim, ne znaš da li sam ga izgubio, bio sam negdje vani ili prošlo je dugo vremena, sat, dva, tri, manje ili više, pa ne znaš, možda sam ga izgubio. A? Izgrađuješ na, čemu? Na ubjeđenju, a to je šta? Si uzeo ovdje da imaš abdest i da ga nisi i da ga nisi izgubio. Svatate ovo, barek Allahu, fikum. Alhamdulillah, to je, dakle, Jasno, zatim kaže Mekanetul Haida, dakle mjesto ovog pravila u fikhu jeste koje? A? Jeste da, dakle, ova, ovo pravilo ulazi u sva poglavlja, dakle svako poglavlje fikha ulazi, dakle, ova stvar. Svatate ovo barem. Koliko je došlo, i često sam, dakle, toliko, ovo, dakle, spominjem samo radi, radi fajde, radi koristi. Čak, dakle, i u poglavlju razvoda braka, talaka ulazi, dakle, ovo u svim poglavljima fikha. Kaže mi brat, dakle ja sam se posvađao sa ženom i ne znam, rekao sam joj to i to, pa sad, sad sumnjam da li je puštena ili nije. Dakle, posumnjao sam da li je puštena ili nije. Dakle, kaže ja njemu, rekao, jesi ti da ti ona žena? Kaže, jesam sto posto. A to što si joj rekao i način kako si rekao, Dakle, možda si je rekao, ma pusti me ili kani me se ili ajde ti, briši u drugu sobu ili tako ili ona tebi rekla ajde briši u drugu sobu. <laughs> dakle, sumnjaš, ne znaš šta si rekao, ne znaš ili, dakle, kada 100% kažeš nešto što je nedvosmisleno, dakle, kada kažeš puštena si ili nisi ni više žena, dakle, tu nema sumnje, dakle, stvar je jasna ko dan. Ali kada kažeš nešto dvosmisleno i sumnjaš, ne znaš šta je, kako je, onda se šta, naravno, naravno, na nedjelo, kažemo sumnji, Sumnja, ne zna čovjek, naljutio se nešto je rekao, ne zna ni sam što je rekao, a ne zna ni, ono, a ne zna ni ona što je rekla. Svatate ovo, barekalahu, fikum. Onda se vraća šta? Na ubjeđenje. Onda se vraćaš na, na ubjeđenje, a ne vraćaš se na sumnju. A to je ono, sumnjaš, dakle ne zna šta si, ne znam, pa ne znam šta se rekao, rekao sam je nešto, ali nisam mislio to i tako. Svatate ovo, barekalahu, fikum, la haule, la illa billah. I također kažu učenjaci fikha, inna al al-mukharraja alejha tablugu thalathata الرباء الfikhi wa akthar. Dakle, tri četvrtine fikha i više od toga su izgrađene na ovom pravilu. A mi kažemo nama sumnje da u svako, svaku fiksku meselu, dakle, ulazi, ulazi ovo pravilo, barek Allahu, fikum. Naam. Dakle, zadržat ćemo se da ne durimo. Hajde, inšala. Četvrto pravilo jeste el mešekatu teđlibu tajsir. El mešekatu teđlibu tajsir. tajsir. Dakle, poteškoća. Mešeka jeste šta? Uh, tegoba ili poteškoća ili kada nešto e, teško, dakle neki težak posao koji zahtjeva truda više nego što si ti sposoban za to. Dakle, dakle teškoća ili, tegod, ili poteškoća povlači za sobom olakšicu. I ovo pravilo ulazi također, ovo je jedno od velikih pravila i ulazi, ulazi u safik nam. Pa kaže, značenje ovog pravila, dakle u terminologiji učenjaka fika kaže, ana l'ahkame lati jenša'u. على تطبيقها حرج على المكلف فإن الشريعة تخففها بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج kaže propisi koji za sobom povlače tegobu mimo mogućnosti ili teškoću mimo mogućnosti obveznika. Dakle, neki šerijatski propis koji je dakle, teži nego što ti možda ga uradiš, da ga izvršiš, da ga sprovedeš u praksu. Neko bilo koji šerijatsko Šerijetska obaveza. U ovom slučaju šerijat ti daje olakšicu da se spustiš na stepen koji možeš da podneseš i koji možeš da podneseš da uradiš, shvatate. Zatim kaže dokaz za ovo pravilo, e, dakle dokaz da postoji mnogo iz Kurana i Sunneta. Pa kaže Allah te barek ta'ala, la yukellifu Allahu nefsen illa wus'aha. Allah ne obavezuje čovjeka preko njegovih mogućnosti. Dakle, ono što je teško, ne možeš da ga uradiš, a znaš da moraš, da ti obaveza, onda uradi onoliko koliko možeš. Allah se dakle ne obavezuje preko tvojih mogućnosti. Povređen si tako da ne možeš u namazu da stojiš. Ili bolestan si tako da ne možeš da stojiš u namazu, iako znamo da je stajanje kijam u namazu da je vađiv. je tako bare Onda ćeš obaviti od namaza ono što mo, dakle, moraš da klanjaš. je tako? onda ćeš obaviti onoliko koliko možeš, a to je sedeći. Dakle, kičma ti je povrijeđena tako da ne možeš ni sedeći da klanjaš, onda ćeš klanjati ležeći. Ako si onesvješen, koliko ćeš onda klanjati? Nikoliko. Dok se ne, dok ne dođeš tebi. Svata to ovo, barek Allahu, barek Allahu, Nam, također kaže Allah te barek tala, yuridu Allahu bikum yusra, wala yuridu bikum usra. Allah želi da vam olakša, a ne želi da vam oteža. Nam. Također kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: eh, boistu bil hanifiyati bi hanifiyati samha." Poslat sam sa monoteističkom vjerom lahkoće. Dakle hanifije misli se na monoteizam, na teuhid. Poslat sam sa monoteističkom vjerom, vjerom tauhida, vjerom olakšice koja olakšava ljudima. Neko će doći, subhanallah, pa će reći šta je sa džihadom na Allahovom putu. Kad znamo da je džihad težak, i gladuješ, i žedan si, i hladno ti je, i vruće ti je, i bolestan si, i povređen si, i tako dalje, i tako dalje. Mi kažemo, ovo pravilo važi za sav ali ne važi za svakog pojedinca. Svatate ovo bareka Jer nisu pojedinci među muslimanima na istom stepenu. Neki su muslimani, a neki su mu'mini, a neki su muhsini. Svatate. Ono što se sposoban da uradiš, moraš uraditi ako ti je naređeno od Allaha te bar ili njegovog poslanika. Isto tako je ova, ovo pravilo jedno od dokaza da su muđahidi najbolji od Allahovih te bar robova. Jer rade ono što drugi ne mogu. Sada te neko pita, možeš ti, ti bi rekao, dakle kad se proračunam i stvarno sam iskren prema sebi i prema drugima, Allahu alem da li bi ja izdržao ono što ti ljudi od čelika izdržavaju. Svatate. Možda ne bi mogao to da podneseš, ali Allah te bareke Wallahu galibun ala emri, velakine ekstra nasi la Allahova riječ će sigurno pobjediti. Allahova stvar će sigurno pobijediti i nadvladati. Ono što Allah hoće će nadvladati, međutim, većina ljudi to ne zna. Pa se čude kako ti ljudi mogu da, da podnesu toliku ekstremnu hladnoću ili toliku ekstremnu toplotu i kako može toliko da ne jede i kako može toliko da ne... Oni su dakle uzeli na sebe to, Allah ih je pomogao i oni rade ono što drugi ne mogu. Svatate? I također ovom, ako ne možeš šta, ne možeš da šta, ne možeš da klanjaš stojeći, da te ne zvekne snajper, na primjer, u glavu, onda ćeš da klanjaš sedeći negdje sakriveno u nekom rovu. Svatate. Ali moraš da klanjaš, na primjer. Svatate ovo, barek Allahu, fikum. Allah te ne obavezuje preko tvojih mogućnosti. Dakle, ono što ne možeš da uradiš, nije ti važno. Ono, dakle, što ne možeš da izvršiš od šerijatskih propisa, nije ti važno. Vađib ti je samo onoliko koliko možeš da izvršiš. Svatate ovo? Ovo pravilo ulazi u cijeli fikr. ti je onoliko koliko možeš da izvršiš. Svatate? I vallahi, oni prvi uvijek prvi panama. Oni najbolji uvijek najbolji. Zbog čega? Zbog svoje iskrenosti, dakle, prema samom sebi. Pa kaže, vallahi, Allah će me pitati. Ja znam da mogu više. Svatate? Ja znam. Pa tu sad imaš dvije vrste. Oni koji vole Allaha da, da im oprosti, da ih ojača i oni koji se stvarno trude i rade. Svatate, i jedni i drugi su mu'mini. Svatate ovo bareka laupik. Oni koji, dakle, koji priznaju pa kažu Allah, ja mogu puno više. Mogu puno više Kur'ana naučiti. Ali, dakle, sad je gaflet u pitanju. Dakle, nema. Svatate. A čovjek, ako stvarno ne može, onda Allah to te barek zna i sigurno ti nije učinio obavezom ono što ne može učiniš. Ne možda, ne možda uradiš. Svatate ovo, ovo pravilo, alhamdulillahi, rabil alemin, jasno, nam, subhanallah. E, također, hadis kojeg bileže imam al-Bukhari i muslim, rahimahum Allahu ta'ala, da Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao, innama buistum mujesirin, walem tub'atu muasirin. Uistinu se poslati kao oni koji olakšavaju, a niste poslati kao oni koji otežavaju ljudima. I to je, svatate. Wallahi, kada smo god vidjeli nekoga da želi da se kači sa vjerom, mimo svojih mogućnosti, tako se opeko da je napustio sve la haule vela La haule vela kuvete illa billah hasbun Allahu Dakle, ovo pravilo je isto jednostavno i lako. Sljedeće pravilo jeste, dakle, peto i posljednje pravilo od velikih pravila, onda ćemo preći na ova manja pravila sa Allahom te dozvolom, jeste el adetu muhakema. Dakle, adet koji je, dakle, adet je taj koji odlučuje stvar. Adet. Šta je adet? Adet je, dakle, običaj. Običaj u nekom narodu. Ako u određenoj meseli ne postoji šerijetski tekst iz Kurana i sunneta, onda se muslimani vraćaju adetu. Šta je običaj, dakle, kod naroda kada se radi o toj stvari? Svatate ovo. Naprimjer, kada, kada se radi o klanjanju namaz, preveden u našem jeziku klanjanje, ili molitva, esalaje, ili dua, prevod direktan u bosanskom jeziku jeste molitva. Mi znamo da Srbi i Hrvati i šta ti ja znam drugi, kršćani, jel, židovi, istu tu riječ koriste za njihove molitve, pa kažu molitva. Muslimani, dakle ljudi u Bosni su primili islam, postoji molitva. Da li se u ovoj molitvi vraćaš na običaj, molitva, izvršavanje molitve, vraćamo se tu na običaj? Ne, na običaj naroda ne vraćamo. Zašto? Zato jer tu imamo, imamo širijetske tekstove. Kur'an i sunet koji nam pojašnjavaju kako se obavlja molitva. Jel tako? A u stvarima u kojima ne postoji širijetski tekst, niti u Kur'anu, niti u sunetu, e onda se tu vraćamo na, na običaj, kakav je običaj. Svatate. I ovo, dakle, ulazi u, mnoga poglavlja fikha la haule illa billah. Na primjer, sigurno od vas neko ili možda se svi čuli kad Reis kaže ovo dakle ovo, ovo dovište ili ova dovišta, ono nema nikog uporišta u Kuranu i u Sunetu. Niti ovo možete naći u nijednoj od muslimanskih zemalja, ovo postoji isključivo u Bosni i Hercegovini i mi smo ovo naslijedili od Bogumila. Dakle, mušnika koji su bili u, na Balkanu prije dolaska Islama. I ovo je, dakle, tradicija. Dakle, tradicija Bošnjaka i uzeli su to, ta dovišta od Bogumila iako to ne, postoji nikakav dokaz niti u Kuranu, niti u Sunnetu, niti iko to mimo Bosne, dakle od muslimanskih zemalja, dakle ima to. Svatate. Ilhamdulillahi radul alemin, koji nam olakšava tu stvar, da ne moramo mi da se mučimo i on je, čovjek izađe javno i pokaže svoje menheđ, svoje svatanje dina, svoje vjerovanje. Svatate i olakša nam. I onda mi kažemo ljudima, čovjek vam je objasnio, šta više hoćete? Hoće da budete bogumili ili da budete muslimani? La haule la kvete illa billah. Nam. Dakle, alhamdulillah, ovo smo se sve pojasnili. Taj. Uglavnom kaže, što se tiče običaj, se uzima dakle u obzir i on je dokaz u šerijetu onda kada ne postoji šerijetskog teksta, dakle teksta iz Kurana i sunneta. Ili iđma, je tako, onda se dakle u ovom slučaju uzima tradicija kao šerijetski dokaz. Dakle, kod toga nema razilaženja. Pa ovdje spominje, kao na primjer, da se spominje primjer za, ovu, za ovo pravilo, pa kaže, kada bi čovjek uzeo nekog i znamio nekog da mu radi od podne do ikindije. Dakle, od podne namaza do ikindije da radi za tebe, da ti kopa da ti, šta ti ja znam, krati drva, jel, bilo šta drugo. Dakle, ako su se dogovorili na tome da mu radi od podne do ikindije, onda gazdi nije dozvoljeno da ga prisiljava šta? da radi od sabaha do mraka, pa da kaže ovo je običaj ovdje u narodu. A? U ovom slučaju ne može. Zašto? Zato jer su se oni unaprijed već dogovorili. A? a da se nisu dogovorili. Pa on dođe kod njega pa kaže, ja sam zidar, tebi treba zidar, od sutra počinješ kod mene radiš. Onda se u ovom slučaju gleda šta? Ades, običaj. A to je šta? Da ljudi rade od koliko? od 7 do 7. Ili od, od 7 do 5. Jel tako? Dakle, gleda se šta? Gleda se običaj u ovom slučaju la haule vela illa billah. Nam. Dakle, vraćaju se šta na šart, na ugovor na koji su se koji su se dogovorili, jer je ugovor u ovom slučaju sigurno jači od čega? Od adeta. Nam. Sa druge strane, ako se adet ili običaj, ako se slaže sa šerijatom, onda je obaveza da se uzme u obzir. Dakle, ako se slaže sa čim? Sa šerijatom. Ako se običaj muslimanskog naroda u određenom mjestu. Jer se običaj muslimana razlikuje od mjesta do mjesta. Ako se taj običaj slaže sa širijetom nekog od muslimanskih naroda, onda je obaveza šta da se uzme u obzir. Dakle, nisam namjeru rekao obaveza da se radi po njemu, već je šta? Obaveza da se uzme, da se uzme u obzir. La haule vela kuvete illa Nam. Ako se, kao što rekli smo malo prije, ako se običaj, dakle, kosi sa šerijatom, onda ga je obaveza batiti u svakom slučaju. I ne može nikako da se šta? Da se pripoji šerijetu, bez obzira koliko on bio lijep. Jer je, jer je to onda bidat. Onda se ta stvar zove bidat. Svatate ovo, barek Koliko, neki, koliko god neki običaj bio lijep, ako se kosi sa šerijetom, obaveza da se odbaci i on je bidat. Svatate ovo, barek Allahu fikum. Nam. Taj. La illa billah. Dakle, ima puno primjera, dakle on ovdje spominje, uh, subhanallah pa kaže, ovo poglavlje ulazi, pa spominje primjere pa kaže, uh, al-hirzi fiserika, al-hirzi fiserika, dakle skrivenost imetka kada se radi u poglavlju o čemu? O kažnjavanju kada se radi o krađi. Skrivanje imetka kod mesele krađe. Tu se gleda šta? Na običaj. Nigdje u Kur'anu ne stoji, niti u sunetu. Dakle, u šarijetu ne postoji dokaz gdje ti je obaveza da kriješ pare, gdje ti je obaveza da kriješ zlato i tako dalje i tako dalje. Dakle, to ne postoji, shvatate, krađa se zove ono kada uzmeš što je skriveno. Ako ostaviš ono jedno paklo darti pored puta, dakle ispred, na stepenici ispred tvoje zgrade i netko dođe i uzme i to se ne zove krađa. Shvatate bare Dakle, kod ove stvari se vraća šta? Na običaj. Neko došao, otvorio ti frižder, htjela da uzme, da ukrade, šta ti ja znam, jabuku. I našo paklo hiljada i uzeo ga sad i u Ovdje se vraća na običaj. Da li je običaj kod muslimana da kriju svoje pare u Križeru u tom narodu ili nije? I kad je će ga shodno tome kazniti ili ga neće kazniti? Svatate, za ukradeno auto ispred kuće, dakle ne u garažu koje je zaključano, već auto koje je ispred kuće ukrađeno. U Saudiji, u Lema, dakle se ne razilazi da se tom čovjeku ne seče ruka. Jeste. Svatate. Bez obzira što je auto ukrađeno, ukrađeno je ispred kuće, a nije iz zgrade, dakle, ne iz zgrade, već iz garaže koja je, koja je zatvorena. Svatate. Zašto? Zato što se ovdje vraća, vraća na običaj skrivanja određena vrste imetka. Ovo pravilo ulazi šta? Ulazi u ovo poglavlje. A u određenim slučajevima uvijek rešava ko? Kadija. Barakallahu. Barakallahu fikum. Nam. La haure illa billah. Dakle, ovo bi bilo, dakle, što se tiče ovih velikih pravila, a mi ćemo sad prijeći na nova manja pravila. Pa kaže e, Al-Qaida Al-Ula, dakle prvo pravilo jeste malul kelami eula min ihmaliha. Davanje govoru određeni propis ili uzimanje govora u obzir ili je preče nego njegovo odbacivanje. Svatate. Kada god neko nešto kaže ili kada nešto čujemo od Allahovog govora ili od suneta Allahovog poslanika. Ili kada čujemo govor nekog od ljudi, onda je preče da tom njegovom govoru koji on izgovorio, da mu damo njegovo pravo značenje, a ne da kažemo on ovo lupeta ili ovo nema nikakvog smisla ili ovo je glupost. Svatate, to je jedno šerijetsko pravilo. Čovjek dođe i opsuje Allaha. I ti dođeš i kažeš, ma, on glupira ne, nego se uzima u obzir ono što je rekao. Čovjek kaže ženi, puštena si. Uzima se u obzir ono što je rekao i ne odbacujemo te njegove riječi. Svatate ovo, barek Allah fikum. I to je preče i to treba da se, treba da se uradi. Nam, subhanallah. La haule illa billah. Kaže, značenje ovog pravila u fiku jeste da kada neko izgovori neku riječ, onda se uzima njegovo stvarno značenje, dakle uzima se stvarno značenje tih riječi i ne kaže se on se zezao ili on je nenamjerno rekao, nego se šta? Nego se njegov govor uzima u obzir. Svatate. Neko će reći, ali on, iako je rekao neku možda krupnu riječ, možda nije namjerno. Onda kažemo, to je sad pitanje vezano za pojedinca, je li namjerno rekao ili nije namjerno. Ali osnovice šta? Njegovom, propisu, njegovom govoru da je propis ozbiljan, i ne odbacuje se njegov, govor da kažeš on nije to, dakle što je rekao to ne znači to, mislio nešto drugo i tako dalje i tako dalje. La haule illa billah. Pa ovdje spominje primjer pa kaže, kada čovjek kaže nekome poklonio sam ti ovo, dakle kaže čovjeku poklonio sam ti ovo i on to uzme. Jel tako? Kažeš poklonio sam ti hendi, poklonio sam ti hendi, poklonio i on uzme tu stvar. Zatim dođe i kaže dakle, priziva i kaže, ja kada sam rekao poklonio sam ti ovo, ja sam mislio s tim prodajem ti ovo. Ja nisam mislio poklanjam ti, nego sam mislio šta? Prodajem ti ovo. Ili poklonit ću ti pod uslovom da mi daš pare za za ovaj hendi. Poklanjam ti ga za 100 eura. Svatate. Dakle, to sam mislio kada sam rekao poklanjam ti. Subhanallah. وَطَلَبَ يَمِينًا فَإِنَّهُ لَا yukbelu kao lehu i dakle i zatraži od onog koma je poklonio nešto da se zakune, u svakom slučaju njegov govor se ne uzima. Njegov govor se odbija kada kažeš poklonio sam ti ovo, ti postaješ automatski šerijetski vlasnik te stvari. To poglavlje su u zove El Hiba. El Hiba. Poglavlje o poklanjanju. Kada nešto pokloniš nekome, taj čovjek postaje vlasnik toga i nikada više ne možeš da mu uzmeš. Isto kao da si mu zaprodao. Svatate? Apsolutno isto. Kada mu kažeš poklonio sam ti auto i on ga uzme. On je vlasnik isto ko kada bi mu ti rekao prodam ti auto za 5000 i on ti da 5000 i sklopite ugovor. Svatate. I nije uslov ovdje da pišete ugovor. Ja, fulan i, sin fulana, poklanjam tome i tome, dva svedoka i tako dalje tako dalje. Ne. Čim kažeš poklanjam ti ovo, on je vlasnik toga. I može sa tim da radi šta hoće. La haule velakujete, illa billah. Subhanallah. Zašto? Dakle, zašto je ovo tako? Zašto? Kada je rekao poklanjam ti hendi. Ne može poslije da kaže nisam ja mislio to, mislio sam nešto drugo. Halas. Zašto? Zašto? El aslu fil kelami el Zato što je u govoru osnova šta? El hakika. Dakle, istina, ono vanštinsko značenje, značenje tog govora. Kada kažeš poklonio sam ti, šta podrazumevaš po, po tim? Jeste, kaže, wal hakikatu hiba temlikun biduni awad ili auto. Šta je poklanjanje? Kad kažeš poklonio sam ti nešto, to znači, poklonio sam ti, znači ti postaješ vlasnik ovog čega sam ja do sad bio vlasnik bez naknade. Svatate ovo. Kada kažeš čovjeku bez nikakve naknade. Dakle, kada kažeš nekome poklonio sam ti auto, znači ti postaješ vlasnik ovog auta bez ikakve naknade. To je znači značenje i tome se daje Uzima se, dakle, stvari se uzimaju za ozbiljno. Mi smo jedan put bili govorili o ovome, čini mi se, ali nismo govorili, dakle, o fikskom smislu, već o ahla, dakle, smislu ahlaka. Da jedan musliman kada nešto govori, treba da je osnova u njegovom govoru al hakika. Dakle, osnova njegovog govora jeste da je to ozbiljan govor i da ne lupeta i da ne priča laštine. Dakle, da ono što kaže, da zna, da će, dakle, ono kad kažu uzimam te za riječ. Dakle, ono što kažeš, i to je jedno svojstvo muslimana, to je jedno svojstvo islamskog umeta. Kada pričaju, ne lupetaju, ne blefaju, ne glupiraju se. Nego ono što kaže, dakle, to su riječi teške i vrijedne i imaju, dakle, dakle svoju težinu na vagi, tako barek Allahu fikum. Koliko poznajete ljudi koji, šta god kaže, uzimaš njegov govor, uzimaš za jednostavno neozbiljno. Šta god da ti kaže, ne Allah, šta god ti kaže, to kod tebe, dakle, uvijek, uvijek je pod rezervom ili je šta, ili je, dakle, neka ušla jedno uho na drugo izašlo. Muslima ne smije da bude takav. Moraš, dakle, i sebi i drugima da daš dojam da ono što ti govoriš da je to stvar, prava stvar, da nije to nešto što je, što nema nikakvog smisla, la haula la kuvete, illa billah, subhanallah. Kaže ovdje šejh, al mutlak jeđri ala itlaqihi malem jekum delil delilu teqid au Dakle, mutlak. Šta znači mutlak? Mutlak znači sveobuhvatno ili apsolutno. I to mutlak, dakle to apsolutno i sveobuhvatno je uvijek kako? sve dok, sve dok ne dođe dokaz koji određene stvari izuzima iz toga. Je tako? Kada nam Allah se vrtena podne da klanjamo podne namaz. Onda je podne namaz uvijek četiri rekiata, braćo. Uvijek. Uvijek je četiri rekiata. To je, dakle, apsolutno i to je, dakle, sveobuhvatno. Uvijek je šta? Četiri rekata. A onda nam dolazi drugi dokaz da u određenim slučajevima klanjamo dva rekata podne namaza, to je kada smo na, na putu. Kada smo na putu, džuma i podne nije isto. Džuma je na, namaz koji se obavlja petkom. On je, jeste, on je umjesto podne, ali nije podne. Dok podne koje klanjaš na putovanju je posebno, dakle, određeno je sa sa ovim dokazom i izuzeto je, dakle, iz one općenosti sa to je da šta? Da je četiri, da je četiri rekiata. Nam. La haule vela illa billah. Zatim ovdje spominje pa kaže, dakle, u kojim poglavljima ulazi ovo? Na primjer, kada ti čovjek da pare i kaže, evo ti ove, ove pare i trguj sa ovim parama. Onda je to šta? Onda je to, dakle, to sve obuhvatno. Ti sa njima kupuješ, prodaješ, radiš šta hoćeš, je tako? Međutim, kada on posebno nešto spomene pa kaže, evo ti ove pare, međutim smiješ, smiješ sa njima da radiš samo sa voćem. Onda ti da radiš samo sa voćem. I ne možeš sa njima da radiš druge stvari. Jer ti nisi vlasnik imetka. Ko je vlasnik imetka? On je vlasnik imetka, ti si radnik. I on ti je dao te pare na emanet. Kada ti je rekao radi sa ovim parama, znači radi sa njima što hoćeš. A kada ti je rekao dozvoljeno smiješ samo da radiš sa voćem, onda moraš samo sa voćem. Svatate ovo bare kanotiku. Ili kada ti čovjek kaže, radnik si u nekoj trgovini, on ti kaže radi, ali isključivo samo sa eurima. Onda ne smiješ da radiš sa drugim, jer je on šta? Ne, on je vlasnik, zato što je on ti spomenuo ovu posebnost, a to je da radiš samo sa eurima. A kako glasi ovo pravilo? Glas, pravilo glasi mutlak, ovaj, apsolutnost, ova općenitost je uvijek sve dok ne dođe dokaz za ovu posebnost. Dakle, kada ti god neko nešto kaže općenito, onda moraš to općenito da shvatiš. I ne smiješ ti da tumačiš to, možda je mislio ovo, možda Ne, onako kako ti rekao, tako uzimaš. Kada ti kaže trguj sa ovim parama, onda ti dozvoljno te radiš što hoćeš. A kada je spomenuo samo ovo, onda moraš samo sa ovim da radiš. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, alhamdulillahi, rabil alemin, nam. Taj, dakle, ovo je, alhamdulillah, isto jasno. Zatim kaže, iza ta'azzara al-asl, yusaru ila al Kada nestane ili kada se ne može osnova sprovesti u praksu, onda se vraća šta? Na njegovu zamjenu. Subhanallah. Dakle, čovjeku je obaveza u osnovi šta? Da radi osnovu. Obaveza je da radiš određenu stvar. Međutim, ako ne možeš nju da uradiš, onda moraš da uradiš ono što je na njegovo mesto, ako ne možeš osnovu da, da, da sprovedeš u, praksu. La haule i kuvete illa Nam. Kao na primjer kada čovjek ne klanja određeni namaz, prespava ga. Osnova je da se podne namaz klanja u njegovom vaktu. Jer tako? Međutim, ti si prespavao i nastupilo je kidijsko vrijeme. Šta ćeš? Kada ne budeš mogao da izvršiš osnovu, a to je da podne namaz klanja u, u podnevsko vrijeme, onda se vraćaš na njegovu zamjenu, a te šta? Klanjaćeš ga kada budeš mogao. Svatate go barek u fikum. Ovo isto važi za ono što smo malo prije spomenuli. Osnova je da čovjek klanja se stojeći. Međutim, to je osnova. I osnova se uvijek izvršava. Ona je jaka. Jer tako? Međutim, kada ne možeš da sprovedeš osnovu u praksu, ona će da sprovedeš u praksu zamjenu za tu osnovu, a to je šta? Da klanjaš sljedeći. Svatate ovo, barek Allahu, fikum, alhamdulillahi, rabbil alemin. Nam. Kaže, et tasarrufu fi umuri raije menutun bil maslaha. Tasarruf fi umuri raije bil maslaha kada se radi o nekome koji je, dakle, pod tvojom, kako se kaže to, pod tvojom kontrolom, jel? Raije su u osnovi, kada se kaže raije, misli se šta? Na podanike. Od toga je raja kod nas. Raja, podanici, jesu. Raije od riječi, dakle, raja je od riječi raije. Podanici, raja, je tako? Kada halifa, kada se radi o narodu, onda on isključivo gleda maslahu podanika. Kada ti treba nešto da radiš vezano za podanike, tvoje podanike, na primjer porodica, tvoje djeca, onda isključivo gledaš njihovu korist, a ne svoju. Svatate ovo bareka lautiku. Halifa prema svojim podanicima, emir prema svojoj česti, ti u tvojoj kući, gledaš maslahu porodice, ne smiješ da gledaš svoju maslahu. Svatate ovo bareka lautiku. Ima puno primjera za to. Na primjer, mi znamo da taguti irani zulumčari, on gleda da se obogati. Bez obzira da li će njegovi podanici umirati od gladi. Svatate ovo bare fikum. Međutim, halifa, pravedan halifa, on gleda korist podanika, pa makar on bio gladan, makar on bio siromah. Kao što imamo primjere iz života ashaba, dakle, Hulefa u Rašidina, Omer Aljelanu, Jebu Bekir i drugi. Svatate ovo bare Isto tako otac, gleda korist svojih podanika. Bez obzira, makar on bio bez koristi. Korist gleda svojih podanika. Emir Čete gleda korist svojih vojnika, ne gleda svoju korist. Sada ovo bare fikum. Dakle, to ovo, ovo dakle važi za svakog ko ima podanike. Također imam, mora da gleda korist svojih muktedija. Svatate, možda je mu milo da prouči džuz ili dva džuza na namazu. Međutim, kada on razmisli, vidjet će da mnogi koji su iza njega nije njima u korist da on uči džuz na namazu. Svatate. I on mora da gleda korist svojih podanika. Svatate. Možda on može da klanja, možda mu je milo da klanja, možda ima mogućnosti za to, možda ima snagu za to. Međutim, on ne smije da gleda svoju korist, već mora da gleda korist, korist svojih podanika. La haule illa billah. Nam. Uglavnom, ovdje on se spominje pa kaže أن تصرف الإمام وكل من ولي شيئا من أمور المسلمين يجب أن يكون مبنيا ومقصودا به المصلحة العامة وإلا فليس بنافذ ولا صحيح شرعا ولا صحيح شرعا kada imam, dakle, uzme na sebe ili kada je, e, kako se kaže to, je še'en min umuri muslimin, bilo ko koji radi nešto od poslova muslimana, dakle muslimani su te postavili, dakle dali su ti neku funkciju, jel tako? Uvijek moraš da gledaš korist muslimana, korist podanika, korist drugih, ne smiješ da gledaš svoju korist. Svatate ovo bare Kod kjafira je to suprotno. Vladar uvijek gleda svoju korist. Ministar uvijek gleda svoju korist. Političari uvijek gledaju svoju korist. Svako. Tako u sve dakle, države na svijetu znamo da su ministri i oni koji su na pozicijama najbogatiji ljudi. Od dakle, imetka koji mu je dat iz budžeta za pravljanje ulica, za gradsku čistoću, za osiguravanje jel, starih ili bolesnih, za bolnice, za one kuće za nezbrinute. Sad taj imetak koji mu je dat od budžeta, državnog budžeta, se ne troši tamo, već se troši da on najprvo obezbedi sebi Mercedes, vilu zemlju, vikendicu, jer ne može kući, a nemaš vikendicu gdje odeš za vikend negdje, pored jezera. To je, dakle, to je stvar koja je svima vama poznata. A onda, prvo gleda svoju korist kao, funkcioner, a onda ono što ostane, raj. Kod muslimana je to skroz suprotno. Uvijek gledaš korist onih koji su ti šta, koji su ti dati na emanet, gledaš njihovu korist. Imaš jetima u svojoj kući. Uvijek moraš da gledaš njegovu korist. Ne smiješ da gledaš svoju korist. Svata to je obare kalati. La haule hela kuvete illa billah. Nedavno, gdje ono bilo u Sloveniji, kad su bili povećali uh, dječji dodatak, dakle, na velik nivo kako bi navukli, namamili roditelje da što više produciraju djece. Radi, radi, dječjeg dodatka. Izazov kažeš, pa vidiš koliko para dobijaš za djete. Kako bi šta postakli narod, jel da se što više jel, <laughs> razmnožavaju. La haule la kuvete illa Međutim, musliman ne, kako se kaže to, kada ima djecu, onda ne gleda da on, da bude njegova korist, da on iskoristi djecu. Već šta? Već on gleda šta? Da, dakle, djeca su, dakle, gleda da, da, da, djeci bude, bude dobro. Svatate ovo, barek Allahu, barek fikum. La illa Dakle, ovo su stvari vezane za, za smisao. Dakle, za dunjalučke stvari. A kada se radi o ahiretu, onda je to nešto skroz drugo. Svatate. Onda je to skroz nešto drugo. Na primjer, goniš dijete da uči šerijat, neće da uči da bude doktor. U ovom slučaju znaš da bi doktor bilo korisnije za njega u dunjaluškom smislu. Jer ako bude šerijat učio, neće se ono bogatiti. Svatate. <laughs> to je činjenica. Svata, <laughs> osim ako bude hođa. E, da je to nešto drugo. Dakle, spomenut ćemo ćemo tada još ovo pravilo, onda ćemo prestati. Kaže šejh ovdje, al mar'u mu'ahadu bi kararihi, Uzima se u obzir priznanje čovjeka. To, se, to je pravilo. Kada čovjek nešto prizna, kaže rekao sam, uradio sam, ja sam taj, to je dokaz i sa tim se završava rasprava. Kad kaže čovjek ukro sam, alas, završava se. On je rekao sam, završeno, a i ako nije ukro se, čemu se ruka? Sada te ovo bare Kada dođe čovjek, čovjek ubije čovjeka i njegov potac dođe kod kaže i kaže ja sam, ja sam gubio, nije on. Kako bi šta? kako bi ga zaštitio. Ono što on priznaje, kaže, jesam, uradio sam, to se uzima u obzir. Ako neba drugi, neki drugi dokaz, dokaz e, svedoka i tako dalje tako To su, indicije. To su indicije. snimak, slika, otisci prstiju, DNA, DNS, šta ti ja znam, to su sve indicije u šerijetu. Dođe ti neko sa slikom, dakle slika nije dokaz u šerijetu. Svatate. A, niti je video snimak dokaz. Dokaz je šta? Dokaz je njegovo priznavanje ili svjedoci koji su vidjeli. Dakle, ovo ovdje ono što smo sad rekli ikrar, priznavanje, kada nešto kaže jesam uradio sam ili jesam rekao sam, to je dokaz. Ili kada ga vide svjedoci za određenu stvar, određeni broj svjedoka, dva ili četiri ili manje ili više i tako dalje i tako dalje. Ili, ili njegova zakljeta. Svatate. Dakle, ovo se poslije nadovezuje na drugo pravilo koje ćemo ovdje sad spomenuti, inša Vratit ćemo se, inša nego samo da الأصل براءة الذمة ما ثبت بالشر مقدم على ما ثبت بالشر من استأجل بشيء أيوة الأصل في العبادات الخضر الأصل في آه، العادات الإباحة الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة الشريعة مبنية على أصلين الوجوب يتعلق بالاستطاعة الإبرة في الوقود بالمقاصد الحدود تدرأ بالشبهات سبحان الله استسلموا بناتي إن شاء الله تعالى لست في لبات من حذر لا حول ولا قوة إلا بالله أيوة to je sve pravilo koje se nadovezuje na, na ovo, a to je al-bajinetu ala al-mudda'i wal-jaminu ala al-mudda'a alaihi. a? dakle ovo je hadis, ovo pravilo je hadis, a to je e, na onome koji optužuje nekoga ili priziva nešto da donese dokaz, da pojasni. A, a ona je optuženi, na njemu je samo da se zakune. Svatate ovo. Dakle, dođeš kod sabije i kažeš on je uzeo 100 eura. Moraš da doneseš dokaz da ti on uzeo 100 eura. A koji je dokaz? Ili da on kaže jesam uzao sam, ili da su tu svjedoci koji kažu jesmo vidjeli smo. Svatate ovo, barek Allah. A, ovaj optuženi, na, njemu je samo da se zakune. Da kaže, tako mi Allaha nije. Samo to. Dakle, ovaj koji kaže, je, uzeo je 100 eura, a nema šrijetski dokaz, niti priznavanje ovog, niti svedoke, onaj drugi ako kaže, nisam Allaha mi. Allah, završena. Sa tim se završava proces. Allah, i neka mu je makar muzeo kada kaže Allaha mi nisam, sa tim se završava. بياض يسري بكياني وبراءة حسك يا نغمي شطي إن دربي أعياني ليالتك الحلوة نور بياض يسري بكياني وبراءة حسك